mwana wa Mungu, niokoe na mimi, nikutumikie na niende Sayuni, ewe mwana wa Mungu, niokoe na mimi, nikutumikie na niende Sayuni. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, milele na milele. mavuno ni mengi watenda kazi chache itawingi bwana waingie kazini mavuno ni mengi watenda kazi chache itawingi bwana waingie kazini sifa zina wewe bwana sifa zina wewe bwana sifa zina wewe bwana tuombe kwa bidii. wana wa mavuno atume watumishi kati shamba lake, tuombe kwa bidii. wana wa mavuno atume watumishi kati shamba lake, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana milele na milele. Bwana Yesu yuwaja na ujira wake kulipa watumishi kama kazi zao. Bwana Yesu yuwaja na ujira wake kulipa watumishi kama kazi zao. Sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana, sifa zina wewe Bwana milele na